Peristera cae corone. Peristera entini peristero trofeio trefomene, epi polutecnia e fruateto. Corone de accusas autes ton logon efe. Al o haute pepauso epi tuto alasno neuomene. Hoso e gar an pleona tecna skaes, tusuto e perisoteras duleia stenaxeis huto kai ton oiketon dustu che stato eisin hosoi entaire duleia e technopousin